Հայացք։ Զովինար Գրիգորյանի հաղորդաշարի դիտակետում Արցախն է ու Արցախցին։ Բարեկամներ, այսօր հանրային ռադիոյի ստուդիայում հյուրընկալել ենք Հադրութի քաղաքապետ Վահան Սավադյանին։ Պարոն Սավադյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Երկու տարի է անցել Հադրուտ շրջկենտրոնի զավթումից։ Համայնքապետարանը սակայն շարունակում է գործել։ Ինչ է անում տնից ունեցվածքից զրկված հադրուցիների կյանքը փոքրինչ տանելի դարձնելու համար։ Ցավալին այն է, որ Հադրութի քաղաքապետարանը ունի այն լիազորությունները եւ հնարավորությունները, որ կարողանա ինչ որ չափով իր բնակչի կյանքը բարելավի։ Գործառույթներ իրականացնում են պետական այլ մարմիններ, ասենք սոցիալ նախարարություն, հնակարանային կոմիտե եւ այլն, եւ աշխատում ենք այդ կառույցների հետ։ Կոնկրետ մենք ունենք այդ հնարավորությունները, բայց բոլոր հարցերը, որ ցակում են մեր բնակիչների մոտ, բարձրաձայնում ենք այս կամ այն կառույցներում, որտեղ իրենք խնդիր ունեն, թե սոցիալ նախարարություն կառավարությունում, թե բնակարանային կոմիտեի հետ բազմաթիվ հարցեր կան կապված աջակցությունների, այս վարձավճարների հետ, շատ մեծ խնդիրներ ունեն բնակիչները բնակարանների ձերբերման վարձու բնակարանների նկատի ունեմ տարածքային կառավարման նախարարության կամ բնակարանային կոմիտեի հետ փորձում ենք լուծել նաև այս խնդիրները։ Այսինքն քաղաքապետարանը կապող օղակ է քաղաքացու եւ պետական կառույցների միջև կարելի է այդպես ասել։ Աշխատանքային զբաղվածության մասին խոսենք։ Ստեփանակերտում բնակվող հարկադիր տեղահանված հադրուցների որ մասն է զբաղված աշխատանքով։ Իհարկե, ամեն մարդ փորձում է ինքնուրույն վաստակի միջոցներ փնտրել, բայց կա օղակ, որը զբաղվում է նրանց աշխատանքի տեղավորմամբ։ Սոցիալ նախարարությունում կա զբաղվածության բաժին, որը որոշակի օգնում է մեր բնակիչներին։ Շուկայում առաջարկում են տարբեր աշխատանքներ, բայց հաշվի առնելով այն, որ Հադրուտ քաղաքի բնակչության մի մեծ մասը զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ եւ այսօր կյանքի այս ծանր ժամանակահատվածում մարդիկ ստիպված են տարին 1-2 կամ 3 նաև 4-5 անգամ նակարան փոխել, չեն կարողանում զբաղվել գյուղատնտեսությամբ։ Դրա համար այդ մարդիկ չեն աշխատում այս բարեդրությամբ, որտեղ նրանք ամբողջ կյանքի ընթացքում զբաղվել են կոնկրետ այդ աշխատանքով։ Այդ դեպքում ինչու նրանք բնակության համար ընտրել են Ստեփանակերտը եւ ոչ գյուղերը։ Իհարկե ոչ բոլոր բնակիչներն են բնակվում Ստեփանակերտում, բայց մեծ մասը Ստեփանակերտում են։ Մեծ մասը Ստեփանակերտում է, նաև մոտակա գյուղերում չկա ազատ բնակֆոնդ։ Կան բնակֆոնդ, բնակարանային կոմիտեում եմ լսել, Մարտակերտի շրջաներում այդ հարցով ենք զբաղվում, եթե բնակիչ լինի, որ ցանկանա բնակվել այնտեղ, կտեղեկացնենք։ Ինչու խուսափում են Ստեփանակերտից հերու գյուղերում վերաբնակվելուց։ Մարդիկ էսպես են էլի մտածում, մեկ անգամ արդեն տեղահանվել են, արդեն հվստահություն չկա, գնալու ենք այդ ճամանամերձ բնակավայրը էլի երեխեքին դնենք ծանր ազատ բնակվում, չկա մոտակա, մոտակա, որ ասում եմ Ասկերյանի շրջան, Մարտունու շրջան, այս շրջանների նկատի ունեմ։ Այն հադրությունները, ովքեր նախընտրել են վերաբնակվել գյուղում, հնարավորություն ունեն զբաղվելու գյուղատնտեսությամբ։ Իրականացում են որոշ ծրագրեր Կարմիր խաչի կողմից եւ կարծեմ տարածքային կառավարման նախարարության կողմից, բայց դա եղել է անցած տարի, այս տարվա դրությամբ չկա նման ծրագիր, միգուցե կա, բայց մեր բնակիչներին եւ ուստայեմ ոչ բոլոր արցախցիներին է դա հասանելի, չգիտեմ ինչն է պատճառը։ Փոխհատուցումը գույքի ունեցվածքի սա հարգադիր տեղահանվածներին ամենահուզող հարցերից մեկն է։ Կան մարդիկ դեռ այդ փոխհատուցումը չեն ստացել փոխհատուցում ստացել են հադրությունները։ Գոնե որոշ մասը որոշ մասը ստացել է փոխհատուցում, բայց այսպես ասեմ, շարքային քաղաքացիների զգալի մասը ընդհանրապես չեն ստացել փոխհատուցումները։ Խոսքը հենց նրանց մասին է, որովհետև նրանք բողոքում են, որ երբ ասում են ինչու փոխհատուցումը չի տրվում, ասում են ձեր հերթը դեռ չի եկել եւ հակադարձում են՝ «Միչև մեզ, միչև ինձ ում եք տվել» ասում են գախտնիք է։ Այո, չեն պատասխանում, մենք էլ ենք գրավոր դիմել, ասում են գախտնիք է, չեն խորանում ոչինչ։ Երևի ժամանակը կգա դրա մասին կրկին կբարձրաձայնենք։ Բնակիչները չէին խոսի փոխհատուցման մասին, եթե ընդհանրապես այդ փոխհատուցումը չլիներ։ Եթե մարդիկ տեսնում են, որ անհավասար պայմաններ է փոխհատուցման շրջանակում տիրում, բնականաբար իրենք էլ բարձրաձայնելու են եւ իրենց մտահոգությունն են հայտնելու, որտեղ կան դեպքեր, մենք էլ ենք տեղեկացված եւ ճշտել են կան դեպքեր, երբ մարդիկ աղին գումարներ են ստացել, ասենք մեկ մարդու ստացած գումարով կարելի է 200-300 շարքային քաղաքացու փոխհատուցում տրամադրել։ Դրա համար է հենց շարքային քաղաքացին բողոքում, որ չի ստանում այդ փոխհատուցումը։ Դրա բողոքը տեղ չի ասնում, կարծես գույքի փոխհատուցման կոմիտեի տնօրենների հետ հաճախակի եմ հանդիպում։ Խնդիրը ոչ թե կոնկրետ այդ կոմիտեի գործառույթների ոչ լիարժեք կատարման մեջ է, ֆինանսավորման խնդիր ունենք պետական բյուջեից ֆինանսավորումները ժամանակին եւ բավարար չեն Եթե անգամ բավարար են, ապա ելի ինչ որ մի հատված մարդկանց ստանում է, միգուցե շարքային քաղաքացիները մնում են առանց այդ գումարների բայց ինձ թվում է մոտ ժամանակներս կկարգավորվի այդ ամենը, որովհետև ելի եմ ասում, ֆինանսավորման խնդիրն է, արդեն համարներով նշված է ըստ հերթականությամբ թե ով պետք է ստանա, ասենք 200-րդ համար, 205 եւ այլն եւ այլն։ Հադրուցիների որ մասն է Արցախում, որը Հայաստանի Հանրապետությունում կամ այլուր։ Մեծ մասը բնակիչների գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Չկան վարձով բնակարաններ գրեթե չեն գտնվում եւ դա է պատճառը, որ մեր բնակիչների մեծ մասը բնակվում է Հայաստանի Հանրապետության տարբեր մարզերում այնպես չէ որ բոլորը ցկտել են Երևանում մնալ մարզերում ունենք մարդիկ այնտեղ են գտել հարմար պայմաններով բնակարան միջև 100.000 ստեղ մինիմալը այս պահի դրությամբ 150.000-ն է բայց չկա էլ ինչով է կարողանում օգտակար լինել քաղաքապետարանը Հայաստանի Հանրապետությունում վերաբնակված հադրուցին Radio. ավելի շատ թղթաբանության հետ կապված տարբեր հարցերում, եթե ինչ որ կառույցում ինչ որ փաստաթուղթեր պետք է պատրաստեն, հանձնեն, այո, տեղեկանք եւ այլ եւ այլ, մարդիկ զանգում են, մենք փորձում ենք այդ ուղղությամբ աջակցել։ Մենք թղթերը հավաքում, տանում ենք իրանցտեղ հանձնում, որպեսզի իրենք այնտեղից չգան եւ այդքան ճանապարհը չանցնեն։ Տարբեր հարցեր լինում են, եթե կարող ենք ինչ որ բանով օգտակարներ լինում ենք, բայց ելի ելի եմ ասում հնարավորություններ չունենք, դա դուրս համայնք չունի այդ հնարավորությունը հնարավորությունները, որ բնակչին կոնկրետ հենց ինքը ինչ որ աջակցություն տրամադրի։ Դա է խնդիրը։ Համարում եք, որ պիտի ունենաք այդ լիազորությունը։ Իհարկե, գոնը պետք է ստեղծվի մի այնպիսի համակարգ, որը ավելի մատչելի դարձնի եւ ավելի նպատակային համայնք եւ բնակիչ հարաբերությունները։ Փորձում ենք ինչ որ խնդիրներ լուծել, բայց պետք է մի այնպիսի համակարգ մշակել, որ ավելի նպատակային եւ ավելի խորքային խնդիրներ կարողանա։ Ես այն տպավորությունը ստացա, որ քաղաքապետարանը, այսպես ասենք, խորհրդանշական մի կառույց է։ Կուզենայիք, որ տեղական ինքնակառավարման կամ մարմնի լիազորությունները գոնե մասամբ վերականգնվեին։ Միանշանակ, որ ասում եմ, ավելի լայն հնարավորություն տան, լայն հնարավորությունը ես չեմ ասում ֆինանսական ինչ որ հնարավորություն տան, մենք մեր բնակիչներին ինչ որ գույքով ապահովենք, չէ, դրա մասին չի խոսքը։ Ուղղակի բոլոր կառույցներին, որ կոնկրետ զբաղվում են բնակիչների աջակցության տրամադրման եւ այլ եւ այլ խնդիրների լուծման, գոնը այդ կառույցներին պարտադրի ղեկավարությունը, որ տեղահանված բնակիչների համայնքի ղեկավարներին մի այլ աչքով նայել եւ առաջնային խնդիրները լուծել հենց իրենց նշված խնդիրները, ոչ թե ձեր, այլ կոնկրետ իրենք եթե նշում են այս խնդիրը պետք է լուծվի, պետք է այդ խնդիրով զբաղվել։ Դա կլինի շատ մեծ աջակցություն մեզ համայնքի բնակիչներից։ Չեմ ասում, որ մարմինները չեն աշխատում, կան մարմիններ, որտեղ շատ լավ աշխատողներ կան, բայց մի քիչ ավելի կոնկրետ, եթե այդ աշխատանքը կատարվեր, ավելի ընդունվեր համայնքի ղեկավարի ոնց ձևակերպեմ, որ ճիշտ լինի։ Եթե բնակիչ զանգում եւ համայնքի ղեկավարը գնում է դիմում այդ մարմնին, այդ մարմինը պետք է միանգամից այդ հարցը լուծի։ Այսինքն եթե կողքից կա խնդիրը, չեմ ասում, այն բնակիչի հարցը մի կողմ դնի, բայց այս հարցն էլ պետք է լուծի։ Չպիտի համայնքի ղեկավարը նորից գնա, նորից գնա, բա ինչ եղավ այն հարցը, որովհետեւ տարբեր կառույցներ հետ ենք առնչվում։ Մենք չենք կարող ամեն ամեն օր ես շարժ շարժի մեջ եմ։ Ամեն օր գնա այս կառույցը, այս մի թղթերը բա որ տարել ես, տեղնա հասել քաշքշուկները չպիտի լինեն։ Հիմա ես կարող ավելի լավ աշխատանք գտնեմ եւ գլուխս հանգիս, բայց դե ես պարտավորված եմ իմ բնակիչների հարցերը լուծել եւ ցավալի է որ խնդիրներ կա, որ չեմ կարողանում լուծել, բայց դա արդեն իմ մեղավորություն չէ։ Իշխանությունների մեղավորությունն է, որ չեն ստեղծում այդ համակարգը, որ համայնքի ղեկավարի խոսքը ներկայացված խնդիրը ավելի արագ լուծվի։ Եթե համայնքի ղեկավարի հանդեպ նման վերաբերմունք է տեսեք, եթե քաղաքացին անմիջականորեն դիմի պետական կառույց, ինչ վերաբերմունք պիտի լինի։ Իհարկե։ Դուք ասում եք, հադրուցիների մեծ մասը զբաղվում էր գյուղատնտեսությամբ։ Բնակարանային ապահովության հարցում այսպիսի մոտեցում կա, որ քաղաքի բնակիչները կարող են բնակության համար ընտրել մայրաքաղաքը հադրուտ համայնքի համար կառուցվում է առանձին թաղամաս։ Դա ճապոնիակ առանձնատներ չեն իրենց հողամասերով 5 հարկանի շենքեր են, այս պահի դրությամբ արդեն 2 կամ 3 կարծեմ արդեն շենքեր 5-րդ հարկի արդեն տանիքի հարցերը լուծում եւ այլ եւ այլ լավ կլներ որ մարդիկ ունենային հողատարած գյուղատնտեսություն աշխատանքներ իրականացնելու համար բայց դե եթե չկա ինչ անենք դժվար է հիմա հողատարած գտնելը բայց միգուցե հետագայում թեկուս մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա ինչ որ մի տեղ կգտնվի որ մարդիկ դրա մասին չենք մտածել ճիշտն ասած որովհետև հիմա ավելի շատ կենտրոնացած ենք թաղամասի հադրուտ համայնքի պահպանման հարցով։ Դա ամենակարևորն եմ համարում։ Ես դա եմ ուզում հարցնել, եթե այսօ այնտեղ արդեն բնակարաններ ստանան, համայնքը կծրվի։ Կամարում եք, որ այդ մի քանի բնակելի շենքերը ներկայացնելու են հադրուտը, հավաքական հադրուտ քաղաք։ Մեծ մասը իհարկե բնակվելու է այդ Քանի բնակարան է։ Այս պայդրությամբ 300 բնակարան է կառուցում։ Մայրաքաղաքում վերաբնակված հադրուցինները ամբողջությամբ կարող են։ Ոչ, չեն կարող ապահովող, բայց բայց նաև կա մի այլ նախագիծ, որ լինելու է նաև մոտ կարծեմ 200 բնակարան, դա չեն սկսել դեռ։ Որ մասը։ Էլի նույն թաղամասի կողքը ճանապարհի ցախ հատվածը։ Այսինքն փոքրիկ հադրուտ։ Կարելի է այդպես ասել, այո։ Այնտեղ ուղակի խնդիր ունենք այլ ասենք դպրոցի կառուցման նախագիծ չկա, դա է ցավալին, չկա մշակույթը։ Իսկ աչափնյակի դպրոց հաճախ էին։ Ոչ, դա մի քանի անգամ բարձրաձայնել են տարբեր կառույցներից, մենք դեմ էինք, ես անձամբ դեմ էի, որովհետև դա շատ հեռու է։ Տարաչինը, երկրորդ աչափնյակի դպրոցի շենքը մեր հադրութի դպրոցի 1/3-ն է կազմում փոքր։ Վերջերս տարածքային կառավարման ղեկավար Հայխանոմյանը ասաց, որ Կարմիր գյուղի տակ մի մեծ դպրոց է կառուցվելու, որտեղ հաճախելու են եւ Հադրութի եւ Հարակից գյուղերի եւ կառուցվող այդ թաղամասերի երեխաները, բայց դրան էլ էինք դեմ, որտեղ մոտ 3 կիլոմետր հեռավորության վրա է Հադրութ թաղամասից։ Այս հարցով դիմել եմ երկրի ղեկավարին, քննարկել ենք, խնդրել են որ հենց մեր կառուցվող թաղամասի կողքին հանձնարարի, որ կառուցեն մեր դպրոցը։ Հադրուցը ինքնուրույն լինի, ունենա իր դպրոցը, մանկապարտեզը, մշակույթի տունը։ Միանշանակ, եթե հադրուցը ամեն սֆերան չի լինի իր յուրահատուկ ոնց որ կար միջև այսօր, դա չի լինում արդեն համայնքի պահպանելը բանակը պահպանելու ոչ չի նշանակում թաղամասը կառուցենք բնակիչների այդ թաղամասուն իրար այդ հարևանություն անեն, չէ, այն համ ու հոտը հադրութի այդ ամեն ինչը այդ մշակույթը պետք է նույնպես լինի առանձին ձևակերպված, առանձին կառուցված եւ այլ եւ այլ։ Թաղամաս մտնելով զգաս, որ հադրութում ես գտնվում։ Միանշանակ, իհարկե։ Եվ բարբարը եւ Իհարկե, որտեղ մենք պետք է այդ համայնքը պետք է պահպանենք այդ ամեն ինչը ժամանակավոր, ես միշտ ասում եմ, որ դա ժամանակավոր բնակավայր է լինելու ստեղծելու, որ เป զի հետագայում կարող վերադառնանք մեր տները երևի մի երկու շաբաթ հետո կսկսվի պրոյեկտը արդեն դպրոցի նախագիծը կպատրաստեն եւ մյուս տարվանից զուգահեռ այսպես ենք մտածել, որ այդ բնակարանների հանձնման հետ մեկտեղ պարտադիր պետք է նաեւ ավարտված լինել դպրոցի շենքը։ Այսօր Ստեփանակերտում հադրութը ներկայացնող ինչ հիմնարկներ կազմակերպություններ են գործում։ Հադրութի դպրոց ունենք, երրորդ դպրոցում է տեղակայված արվեստի դպրոցն է գործում, բավական մեծ քանակի աշակերտներ ունեն։ Ունենք մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը, ունենք դիզակ մանկապարտեզը, մոտ 100 երեխա է հաճախում։ Սպորտ դպրոցն էլ մոտակա օրերը կսկսի գործել ֆադրուտի։ Եթե տեղափոխվեք Աչապնյակ, պիտի այդ կառույցները նույնպես Այո, միանշանակ տեղ ունենան։ Մտածել ենք, որ միգուցե դպրոցը համալիր դառնա, որտեղ կտեղավորվեն արվեստի դպրոցը, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը եւ այլն։ Շնորհակալություն։ ավարտվեց հայաց հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ի թողարկումը հիշեցնեմ։ Զրուցակիցս Ադրուտի քաղաքապետ Վահան Սավադյանն էր։